เขามงเห็นเดินหลักเดินต่อตรงนี้ตรงบ่อขวาถูกอะไรันขวาไปเรื่อยถูกร้อนมันก็ไม่เป็นเขาเอาถ้ามันร้อนมันก็มีเย็นกว่านี้ในเรื่อนี้ทำงานเดียวกันจิตใจของพวกเราท่านยิ่งนือยยิ่งบอดก็ยิ่งเหนื่อยฮะสองสว่างคือธรรมะนะจุดขึ้นเกิดจา ให้เห็นว่าจริงต่างๆนั้น มันเป็นอย่างไรสิ่งที่มันเป็นไทยเราก็ถ้าเราเห็นเราก็เว้นนี้ได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็สามารถเหยียบได้เดินได้เรื่องของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญกายจริงๆนั้นมันไม่ทราบอะไรเรื่องของกายของสติเตียนขนาดไหนมันจะเหยียบเข้าเราเห็นหรือ เหยียบอันนั้นอันนี้รีบไปล้างแต่ความจริงมันไม่เห็นตานไปเหยียบถ้ามันเห็นอย่างนี้ไปเหยียบเห็นหน่าของเห็นเขาจะจิกูลอย่างนั้นแต่ตามันเหยื่อยเยียบนะมันเหยียบได้มันไปได้ที่อยู่ที่อาศัยของมันอย่างนี้ตายจริงจังก่านี้กันจะไปที่ไหนเหมือนคนตายไปที่ได้ มันมีด่นนี่นี่สมควรเกิดฉันนะ ฉันเป็นคนมีเลือดขานาดนั้นมีความดีขนาดนี้ จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ มันไม่เคยหนีไปหนี่เรื่องท้องกาจะไปสังก็ได้ เขาก็ได้โยนน้ำแข็งเอ้นกิ่งไม้นั่นก็ไม่ได้อะไรเรื่องท้องกาจริงจังมันไม่ต้องการอะไร มันไม่ได้ไปไหน ธาตุอะไรมันก็ไปสื่อธาตุอันนั้น แต่เรื่องจิต ใจของเราท่านนันสำคัญถ้ามันหมายนั่งของเชื่อของเสียนิยมได้ดีส่วนใหญ่เข่นิยมก็อหนที่เจนาเราจะดีตามเขาไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มีเหตุมีผลที่เจนา ให้ใข้ใจชัดเจนในตนเป็นจัดจัดตังรู้เฉพาะเป็นสันที่จิตโกเห็นเองจิตที่เคยขวางจิตคิดและยึดถือต่างๆเมื่อมาไปพูดปฏิบัติมันปล่อยมันวาง มันละมันถอนไปอย่างไรจะทราบได้ไม่เ้็งมีคนอื่นหาอะไรประกาศนิยบัตรมาให้มันเห็นในจิตในใจทั้งท่าน สือประพื่อปฏิบัติธรรมะทีอยู่กับสุปฏิบันโนอิสุยายะสามิจิยังมีอยู่ไม่ใช่ว่อไม่มีธรรมะก็ยังคงเส็นคงวาเป็นอาจาริโกจิไม่ใช่หรอมันหมดไปตามการตามสมัยใครปฏิบัติทำเท่าไรก็ไม่เห็นความสุขความสบายให้ถ้าอย่างนั้นนักบวชเป็นจำนวนเป็นแสนหนึ่งล้าน จะโง่จะบาปดวยกันเั่วไปหรือในโลกอันนี้มันยังมีคนที่มีหูมีตา แต่ธรรมะมันเป็นของจริงแต่เพื่อปฏิบัติในรู้ในเห็น ในดีในเด่นกฎหมายด่านเมืองเขาบังคับบังชานั้นประเทศไหนเขาว่าเกิดมาแล้วต้องปฏิบัติธรรมะกันในปฏิบัติแล้วจะไปหาทรหารไม่นี้ แต่ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความยินดีพอใจ ปฏิบัติใจเห็นอนุสงค์คเคยติดข้องใส่หมองเคยยินวายในสัญญาอารมณ์ต่างๆจิตใจที่สุดอบรมทางธรรมะเกิดสงบขึ้นเกิดสุขขึ้นสบายขึ้นท่านจึงมีจิตมีใจประพฤติปฏิบัติ สืบทอดกันมาตลอดถึงปัจจุบันที่วันนี้เพราะวันนี้ธรรมะยังมีอยู่ในโลกมีอยู่ในกายในใจของคนแต่เราไม่ได้คนคิดจริงพิจาจมาไม่ได้ศึกษาจะเลยเห็นธรรมะแต่อยู่ในวัดในลาอยู่ตามตลับตลาไปไม่ได้คิดว่าธรรมะมันอยู่ในกายในใจของเรา ถ้าเราทราบว่าธรรมะอยู่ในกายในใจของเราเราก็ศึกษาปฏิบัติที่ไม่พิจารณาให้จิตมันเป็นธรรมะอย่าให้จิตมันเป็นโลกยิ่งเป็นโลกยิ่งมานานแล้วความสุขความสบายมันเป็นอย่างไรก็พอทราบได้เมื่อเราปฏิบัติธรรมะมันปล่อยวางเรื่อง จะงโลกอย่างไร ใจมันสงบมันสุขมีกว่าเรื่องเราลืมหลงเพลิดเพลินกับโลกขนาดไหนมันจะพอเกียดเกียงกันได้ในอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็หลงไหลใส่ฝันจับมาคลองหลาสมบัติอีก เพราะท่านเป็นกษัตริย์อะไรก็ไม่อดอยากอยากเ่นแต่คนธรรมดาที่มีกิเลสปัญหาปาถนา ห้ากันเป็นอื่นตายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแย่งหน้าที่กันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยาไปคิดคิดถึงชีวิตของคนอื่นเขาขอใเราได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นพอมันเป็นไปแบบนั้นเพราะความปรารถนาการต่องการทั้งใจอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นผู้ วิเศษในทางโลกนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแล้ว ถึงยอดของคนกษัตริย์จะยอดของคนแต่ท่านเลยจิตในข้องไปเหยียบอยู่ในป่าอยู่ตามเหยีไม้ชามเขาอาหารตามเฉลยก็เหมือนอยู่ในราชสังรค์แต่ทำไมท่านจึงอยู่ได้อดทนได้เพราะใจของท่านมีอาหารที่ มีปราสาทที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยถึงกายจะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวแตจิตใจร่าเริงบันเทิงในอัดในธรรมที่นี้ที่เจนาอะไรเยือกเย็นใส่ใจชัดเจนเลาวก็เชญเชยสรรเสริญตาอย่าวิเวกสุขโขวิเวโกคือเป็นสุข ในความเป็นอยู่ของท่าน ถึงจะอยู่ คนหนึ่งคนเดียวในใครไม่เกี่ยวข้องท่านก็ฝึกมีคนอื่นไม่เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับท่านท่านก็ดีได้โดยอาจโดยธรรมของท่านคือถ่ายจะแม่สอนจะแม่สอนใจจากเขาในเชื่อฟังท่านก็หลบม้ที่ยู่เวงของท่าน ทั้งทั้งที่ท่านเป็นศาสนาเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อแนะนำสัตว์โลกรีบขนสัตว์โลกไปนิพพานจะท่านจะหลบหลีกี่ตัวในบางการบางเวลาที่มันเหมาะสมให้ อย่างเราเห็นตามตลับตำราที่ถอนนี้เทตาไปอาศัยช้างลีเป็นผี่จะทำมาถ่าเห็นยังหลบยังหลีกอยู่นะไม่ใช่ร่อ มีแต่จิตปัญญาหมดที่เหลือปัญหาแล้วอยากทำอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นั่นคนบอก คนมืดพูดพระพุทธเจ้ายังหลบในควรสอนท่านก็สอนท่านก็ยังมีปัญญาทำไปแล้วไม่เกิดคุณค่าท่านไม่ทำท่านฉลาดเนี่ยวเราท่านเป็นอย่างนั้น อะไรก็ตะคุบเอาอะไรก็ตะคุบเอา หนักเท่าไรยิ่งหามาใส่ว่าอยากเบาอยากสบาย มันจะเบาจะสบายมาจากที่ไหน ยิ่งหนักยิ่งขนใส่ หลังหักตายมันตายมานับก็นับชาติไม่ได้เฉพาะในชาติเราหนักเท่าไรก็ยิ่งขนใส่นี่อะไรก็อยากจะได้ อะไรก็อยากจะมีกันเรื่อยไป ยิ่งขนใส่เท่าไรจิตใจก็ยิ่งหนักเหนื่องเข้าไปแถวนั้นหาโอกาสเวลาจะมาภาวนาก็ยากเาะถือว่าการภาวนามันลำบากแต่การแสวงหากิเลสคือว่ามันง่ายการทั้งที่มันยากมันยิ่งจะตายไปการภาวนาไม่แสวงหาอะไรขอให้ตั้งสติตั้งปัญญาที่จะมา กายคุ้มตยงให้ถื่อถึงเท่านั้นมันก็เป็นการภาวนากัน รักษาใจไปยื่นยื่นออกไปสู่นอกสู่กิเลสปัญหาหนึ่งใจยังไม่มีกำลังพอที่จะแก้ไขแต่ก็ยิ่งเกี่ยวมันหลงถ้าใจมีกำลังทางสมาธิหนักแน่นในจิตในใจไปพิจารณาอะไร มันจะเกิดปัญญามันไม่หลง ออกไปได้นี่เรามันยังหลงอยู่ เหมือนกันกับเด็กยังไม่มีกำลังที่จะเชื่อตัวเองได้ แต่ต้องอาศัยผีเลี้ยงดูแลรักษาปล่อไปก็เป็นอันตราย นี่การอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นเหมือนกันกับเรารักษาเด็กให้มันแข็งแรงเืีอก่อน เมื่อันเติบโตแล้วว่าไปที่ไหนก็ไปได้ ในจังรักษาเพราะมันทราบเรื่องของมันเด็กกำลังทานกำลังตั้งไข่หรือหัดเดินนั่นในอย่างนั้นไม่ทราบว่ามันจะตกจริลเนลยที่ไหนอะไรเป็นภัยมันไม่ทราบจึงต้องอาศัยผู้ใหญ่อบรมรักษาในอย่างนั้นจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นมีจิตใจของเราท่านที่อบรม จังแต่ทำนองเดียวกันต้องรักษาเสียก่อน เหนือมีสมาธิมีกำลังสมควรแล้ว จะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได้แล้วสมาธิมันเป็นกำลังของใจพิจารณาสิ่งที่เราเคยติดข้องยึดถือต่างๆมันจะเห็นตามเป็นจริงไป ถ้ามันติดอะไรข้องอะไร เราก็มีปัญญามีกำลังที่จะแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นจึงควรฝึกควรศึกษาหารับตัว อย่าขนของหนักขอทับตัวยึดออก ความยึดความถือความสำคัญหน่อยไหม ที่มันหนักทับจิตทับใจ พยายามพ่จามาแก้ไขหลงขนาดไหนมันก็เป็นทุกข์ขนาดนั้น รู้แล้วสิ่งที่เราแก้ไขไป หรือสมมติที่มันมีอยู่ในโลกก็ยังนำมาใช้จะเดือดสบายจะเราไม่ติดในข้องเหมือนก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีธาตุมีขันอยู่แต่เอาธาตุเอาขันอันนี้มาสอนโลกไม่ใช่ท่านไม่ได้ คิดเด็จดิงอะไรกายก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังนี้มันมาสอนสัพพสัตว์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนโดยทำเด็ดเด็ดจิตข้องเหมือนเดกเราธรรมดา ก็แต่ละสังรู้ มีเราเป็นอย่างนั้นมันยึดมันถือไปทุกสิ่งทุกอันแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความจริงมันเป็นอย่างไร มันจะเป็นอย่างนั้น คนที่หลง ยึดถือโลกก็มันจะเขาจะหาหามโลกไปได้ ตายไปเลยก็ทำนองเดียวกันกระดูกเยอะแขนนั่นเนี่ย อาจารย์ท่านทันแต่เขายังไม่ตายเขาก็หยิ่งอยู่หยิ่งยาแสงฮะเข่ของเงินทองเหมือนกันกับตัวท่าน ตายไปแล้วเอาไปไหนได้แต่จะกระดูกก็ยังแขนอยู่นี้ มันหนีไปที่ไหนนี่สมบัติของแผ่นดินสมบัติของโลกมันมีใครที่จะมีอภิสิทธิ์หาผลไปได้จะจให้จิตใจหลงไหลเป็น นี่แสวงหาธรรมะมาสอนใจ นั่นใจจะเป็นอย่างนี้ไม่มีวันเวลาที่จะออกจากตาข่ายข้งมันได้ถ้าหากเราสอนตัวตื่นตัวอย่างนั้น พยายามที่นี้ที่เจมา หาโอกาสเวลากำหนดจิตกำหนดใจให้สงบที่จะมาตามธรรมะเพื่อขับไล่ความสงสัยยึดถือของใจให้เบาบางใจใจของเราจะเห็นประโยชน์จากการคิดธรรมะที่จะมาธรรมะตัวของตัวก็จะเป็นเป็นโมฆะเกิดมาทั้งชาติความสุขความสบายความสงบภายใน เรารู้เราเข้าใจ ถึงเรายังไม่หลุดหมดพ้นไปจากี่เหลือปัญหา ในปัจจุบันทำตาเราก็พยายามจะทำทุกการทุกเวลาเรื่อยไปหรือถึงนัดจุมามาถึงเท่าเราตายไปเราจะไปที่ไหนเราก็ทราบเพราะความดีในใจของเรามีจะผิดหวังไปที่ไหนมันดีมันมีคุณค่าสาระสูงอย่างนี้ เกิดมาทั้งชาติเป็นโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้ยังไงตายก็ไม่ทราบความเป็นอยู่ของใจ ตายไปแล้วจะไปถามใครพบไหนจะมีอีกไหมถ้าท่านสิแเรามาเกิดเปมาจากที่ไหน ตายไปแล้วมันเสอมจริงหรือถ้ามันเสอมใครมาเกิดมาถามอยู่นี้ต่ที่เจนาเกิดความเกิดความตายคือสัญญาความจำของเรา มันจะเอาแน่นอนที่ไหนได้แต่เรามานั่งอยู่นี่หายใจออกหยิบทั้งหายใจเข้าเสียเห็นถามทุกคนเคยหายใจแต่ยังไม่ทราบได้วันนี้เดิกเดินไป ไหนแต่ไหนมันก็ยังจำไม่ได้ เดินมาจากนั่นมาถึงนี่กี่ก้าวเพราะว่าที่เดินมานี่เพื่อคนอื่นเดินให้แล้วก็ยังจำไม่ได้ว่าเราเดินกี่ก้าวนี่ชาติพบที่เราผ่านมา มันก็ยิ่งนานกว่านั้นมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันเราจะปฏิเสธได้ไหมว่าเราเนม่เดินมามีคนอื่นหอบเหอยเรามาเราเองเดินมาเอยหรือเราเกิดแล้วตายก็ทำงานเดียวกัน จะไปปฏิเสธเนื่อเรายังมีกิเลสปัญหาปฏิเสธใช่ประทานการมที่เรายังสั่งทำอยู่ จะปฏิเสธอะไรมันก็เกิดอยู่ว่าเรื่องท่าน ตายไปเมื่อไรก็เกิด แต่นั้นจะเกิดดีเกิดชั่วก็แล้วแต่ผลของกรรมสี่เัวสั่งจะทำเอาไว้ถ้ามันไปในทางที่ดีมันก็ไม่มีความทุกข์ของใจเหมือนเราไปจากที่เดือดร้อนวุ่นวายไปจากที่ไม่สุขไม่สบายไปสู่ที่สุขที่สบายแล้วเต็มใจเรายอมเสียสละ แต่ไปแล้ว จากที่สุดที่สบายในสนหวังให้ไ้สู่ที่ทุกอยยากลำบากเห็นใจไม่มีใครอยากจะไปมันเป็นอย่างนั้นตาของเรามองไม่เห็นแต่เราจะไป ที่ไหนกันมันจึงกลัวถ้าเห็นมันไม่กลัวความเกิดความตายมันเป็นธรรมดาของโลกของสัตว์ เราหน่มีอภิสิทจิตอะไรเกิดมาแล้วจะไม่ป่วยไข้ไม่ตายเราจะต้องตายเดือดกันไปทั้งนั้นตายไปแล้วเราจะสมหวังไหมสิ่งที่เราทำไว้มีอะไร ที่เป็นคุณค่าสาระเราที่จะให้เราสมหวังถ้ายังไม่มีก็รีบจะทำมันขึ้นเห่มีขึ้นถ้ามีแล้วจะรักษาเอาไว้อย่าให้ความดีของตัวเสียไปความดีหน่อยยัง ไม่มีก็สร้างไม่มีขึ้นจนถึงขั้นนั้นหมดมีเชื่อในใจว่าตายไปจะไปเกิดอีกหรือไม่พระนิพพานอยู่ที่ไหนไปจากในจิตในใจนั่นเลยต้องไปถามใครมันหมดปัญหาเพราะจิตของเราเห็นจิตของเราจิตของเราเป็นอยู่ตลอดเวลา นี่คือการปฏิบัติธรรมะเข้าถึงธรรมะจิตใจสว่างสวายจิตใจสงบเย็นไม่มีความทุกข์ความลำบากในการละการม่งเพ่งนอีก ทุกคนมีจิตที่จะปพปฏิบัติได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนในมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลโดยการทุกคน ถ้าจะทำมันเพ่งทำนะ จ้าของล้าสมัย ใครมีในจิตในใจคนนั้นสุขคนนั้นสบายความสุขความสบายเป็นของที่ในล้าสมัยเมื่อการใดเวลาใด ใครใครจะต้องการทางนั้นในล้าสมัยไปที่ไหน มีการฝึกจิตอบรมใจละแถมกิเลส เห็นคุณวิเศษคือความสงบของใจความปล่อยปละละทิ้ง ีิเลอปัญหา มันสุขมันสบายขนาดไหนผู้ประพฤติปฏิบัติจะทราบได้ จากการกระทำบำเพ็ญั้งตนฉะนั้นขอทุกคน จงนำไปที่นิพพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัตินักผลที่มีอยู่ตามตลอดตำราจะปรากฏขึ้นในจิตทั้งตนการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติจริงๆนี้เอรัง ็นผมเรียกว่าการตลาดนี่พจะออกมาทุกปีอยู่อาการหิวเลยหิวเลยคิดว่านี่นี่แกงแกงสิสักยี่สิบหมอแล้วเขาพระเจ้าเป็นยี่สิบหมอเพราะสำหรับเขาบอกว่าคิดว่าที่ไรเลยอืมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่จะกินไล้วเลยเอาเนี่ยตั้งมาที่เรื่อยๆแล้รสมมติใส่หัวเออนั่นเขาบอก นั่นเขาว่ามื่อนอยู่สามเมื่อสามสิบเราจะอะไรนั่นหมูดอกจะได้มากเขาจริงๆเขาเต้มเหผมไม่จริงๆก็แค่เราก็แม่นี่จะขยามสองเถอะเขาว่าจะว่ากินนั่นมันจะนันเลยว่างเรเจ้ามากกว่าเพื่อนเพื่อนทุกปีมันก็ได้กินมันก็มังเอิญซื้อนี่มันมันเอาละว่าสำหรับทุกท่านนั่น มาเจริญกันอย่างว่าเขาเห็นว่ามาหาพันอย่างนี้นะกเคืออาหารสลับแต่กินถ้าจะอยากกินเลยที่กินกินไปเจนั่ก็ขึ้นเห็นก็ยังเศร้าเห็นไหม้็เห็นอาหาพันเหมือนกันขาเขาขาอาหารอยู่ที่เวลาจะไหนเยอะ เนี่ยจิตวันเนี่ยเห็นขึ้นในชนะสร้างนี่เราหืออันนั้นก็โย่มันกินอิ่มมากมันกินซาถึงใต้ถึงเลยของเดิมมันคือต้องซร้างคือต้องซร้างกับสองวราก็สร้างนี่กันแต่เราต้องในหนึ่งพ่อบอ มันแล้วมั่นเห็ดกินเล็กคข็อเตั้งัาไปยเคลื่อนตักอาการสบายเลยม่หิวคือคิดว่าท่านหิวสงบหรอกเขาก็เดี๋ยวนั่นนะมันสุดท่านมันจะได้เราอยู่ที่หนอนั่นไป หลายท่านถึงจะเ็ัน้นันที่หนาที่หลังจะอย่างนี้แต่อย่างมันดีแล้วมันจิตมันนะฮะาดี่่ยืเลงไมานอแก้แก้เลยเดี๋ยวกป่า ก็หน่อยแล้วฝากคนอื่นเป็นรักแล้วแต่ไม่รอดแล้วมีหัวก็หัวมีเอียนก็เอียนี่แบเบาะนั่นเดี๋ยวหนามโอ้ดูเรียกตำแหน่งดีแค่จบบอกแต่ใจมันแล้วแตประการมันยากที่จะ มันกินเลือดน้ำก็ตอนพวกกาจะตัดกินเวลาต้นเขาหมอกว่าเขากินเขาใช่เลยจ้ะแอบเล่นสามสามสิบแล้วก็จะร้ายแรงสิคืนเราไปกินข้าวเที่ยงขั้นจันคือเขาเป็นไม่ใบอันนั้นเขาจ้างมันสิลกกรูปได้ ก็เรื่อได้ก็ยังไงความจริงคือมันเหิวก็มีของข้างล่างไม่จะหรอกข้างล่างเขามันหิวมันจำเป็นคือมันแบบคิดว่านึกยังหิวตายไปอีเมล่ห้มันจะดังสกุลไม่อีกแล้วคือแต่ยามันเสียคือเหนือเป็นเขาแก้เขาคือนั่นนั่นครับ ใช่เลยทางคุ้มเลยนี่ยังไงยหรือเปล่าง่ายอยู่ปุ๊ตปับนันเลยถลายคนที่หนึ่งถลายอย่างไรถ้าขึ้นไปเรื่องกานเราเพิ่มว่าเพิ่มถลาย เวลาหัวขีนว่าเพิ่มถลายเลยเออเพื่อจะไปเจอไปรับเวลาเลยเจอด้วเวลาเพิ่มออกก็เห็นเวลาเป็นเหรียญเห แบนั้านี่มันโบกแบบไงท่ามออกง่ายก็นีท่านเป็นสีเป็นเงยไม่กับนี่เลยพอดีเหยียดแขนคุแม่ก็เท่านี้ว่าเกิดตั้งพอดีจะรั่นยังไม่ว่าถึงจะเป็นรถเพื่อนเขาผมยังไม่ท่านออกท่านไม่ท่านออกท่านออกก้อนนี่เสร็จแหละเดี๋ยวเอากันนี่มันเป็นสีรถนะนั่น ลงวันจันทร์เช้าบุกขึ้นจะเล่าสายอย่างนี้ข็คำเลยวะยังให้ก็ได้ค่ำเดียวนึงนี่แหละมันไม่ออกมาอืออายอายควาเห็นเหล่าเหล่าว่าอยู่ของตาตาเมื่อที่ที่ที่ต่างอย่างนี้จะเขาถวายเป็นร้อนตะกาบางหนเ่งทั้งเสียงตาตาทั้งสองกองที่ถวายบาง สัญญามันออกทางภาคสามเป็นการมันจ่ายเป็นบรักบริษัทยินไห้ที่ร้านจัดายนี่ก่อนยิ่งเคลื่อนมันไปต้วงเคลื่อนด้วถ้าตายนี่ปกติแต่เพื่อนนี่แค่มันทอดกินได้เพื่อนทอดบริษัทยินไม่ได้ผลเลยแต่ก็ออกทนถวายส่วนนึงก็ไม่ต้อาตาปกติเพิ่อนเอาว่างได้เลย เอาใบไม้ใบไรจะเป็นที่ที่เห็นบ่เห็นเป็นที่ที่เลยบางสกุลเราพอป้าปกตะเนี่ยแล้วยังอื่นแบบคือบางสกุลแต่เชื่อนี่สิเขาเอามาเสียท้ายจริงเลยแต่เชื่อนี่เขาอีไลเป็นไม้ห้าสีเป็นหลูกกว้องเพียงเนี่ยเกิดหน้าแ้วนี่ เป็นบาทสถานเวลาคือดังที่เมืองเช่นอดอยากนี่ยเช่นถึงนักเอ็นนะครับตะลุสมัยก่อนมีการเล่นนะครับตะลุกันเห็นเจ็ดวันเจ็ดคืนคือสิ่งที่เพิ่มงานปีใหม่สมัยหนึ่งที่ตกคนนึงตรงนี้คนคนนึง่านนึงเพื่อหายเงินดอกค่ำ เป็นผานี้เงินเป็นสอบกันเป็นผาสั่นผู้ดีเท่านี้จะไหนเนี่งเราเห็นเขามีโกรมีซี่มีคุยมีง่านก็จะมีนกเขาไปขอแม่แม่ว่านี่อันใดน้องคนคุณอยากเห็นใจว่นี่อะไรจะไงแบบแต่นี่ก็แก้มแบบได้แต่สมบัติไปไหนเสร็จเงินเลนี่แล้วก็เลยขอร่างเงินหนีไปรับจ้างมันเสร็จหนี ไปเป็นสี่ชายสามสีเด็กผ่าเงี่ยนแบบข้ามมาพื้นนึงอย่างเช่ปันล่าขี่เป็นไกยเลยผ่าไปมีด้านอื่นเขาก็หายแบบกันใดมากแล้วก็เดี๋ยวคนหนึ่งท่านถือว้าไหนล่ะทานี้เป็นผ่าแฉกเป็นเงินผ่าสิ่งผ่าเต็งที่ให้ผ่าแฉกเป็นเป็นเป็นผ่าเงยผ่าเงยผ่ารื่อง มันเรื่องแฉกนีื่องพระพุทเจ้าเกิดองค์อื่นอย่างนี้คือกันเแต่ว่ามันเกิดทีเดียวกันหมดด้วยพระพุทธเจ้าเกิดต่างเขาโลกเกิดต่างเของนั่นเองที่มันเกิดที่สมณประเทศที่ประเทศที่อุดม ข่านเอามาได้มาแล้วก็พับก็ถือมามีขาเพื่ออื่นมามาเผอิญพาไปอาบน้ำพาไปเต้าก่อนเมื่อกี้พาสมัยอยู่เนี่ยพาเป็นแบบนี้ก็จะมึงค่าขี้งทันด้วยมันมีหลาเป็นหลังเลื่อยที่สมัยอยู่ อาบน้ำเลยมพระพุทธเจ้าหรือตอนเราต้อนล่าเพิงเก่าเลยขันมันมีเพื่อนแก้พาเอาเลย ใช้ลงไปเห็นเพียงจะดีเลยอาบได้ผ่นหากว่าน้ำตื้นก็นั่นก็นั่งอาบแล้วนุ่งผ้าแก่ผ้าอาบแล้วก็ตีนีนเพิ่นก็แก่ผ้าได้เดี๋ยวก็ลงไปอาบน้ำพาดีเจอม่นเห็นมันลักเอาไปมันเลี้ยวไปเลี้ยวผ่าของผ้าไม่ใชะไม่ผ่าเลี้ยวเจอมันผ้าเลี้ยวเจอนี่ ทั้งพระวิ่ท่านจับอาบัตท่านตั้งใจเกียวหนึ่งเป็นอาบัตท่านละใจท่านไปตั้งใจเกียวเกียวธรรมดาเล็กน้อยว่ามันเกียวตั้งหน้าสิเกียวจนบัตท่านจับอาบัตตันเยอะมากอยู่ในพระวินัยอยู่เป็นกายไหลคนเดี๋ยวนี้ถามนี่ ทำรมถึงมีสิทธิขาเลื่อนที่จะได้ยากถึงมังได้ปกติพระหนึ่งมังเคยเงื่อนไม่ได้เงื่อนหนึ่งเคยเงื่อนไม่ได้ใจหงอใจเสียใจใจเสียงสิเป็นตับอบัตเป็นมหาหนึ่งเควรทั้งเงื่อนแต่ถ้าเขงเงื่อนเอาผ่านมันไม่มีอันใดเงื่อนเอาผ่าอันอื่นแห่งหนึ่งจะนึ่งได้อันนี้เนี่ยติดอะไรวะ เว้นจิตนี่เปนเป็นยังสั่นมันมีถ่ายมีเท่าไหรุ่กคนเรื่องเอาไหนใบไหนมากัดนะนิดนิวมาปกโตมากแล้วก็นั่งม่เห็นเขาเป็นว่าผ่าบนผ่าแล้วเกิดเหยียบสายตาท่าแล้วก็คิดถึงได้สำเนียดในจิตในใจของเรา อาหารคิดเนี่ยอดอยากอย่างนี้ครับสากไปสากกลงเคยไม่ใช่แต่ทำบุญเช่นท่านอะไรอนใดี่มันจังเกิดหน้ามันจังเดี๋ยวมองมื่อนี่วะหลับเรื่อยๆมันเพลินอื่นเพลินหลับเพลินเรื่อยๆเค่ทำบุญเช่นท่านหน้ามันจังไปสิดอกมีผลมาให้ ได้หนึ่งเคยทุกอย่างเชื่อใจ เกิดหน้าไปว่านี่สงส่ยหน่อยคล้ อยากมีอยากทำ็นเดีเห็นดีมันทำกับเบนี่เดี๋ยวอำนาจที่เบนี่อันนี้สองข้างท่านไว้ถึงจะได้การเก่าการกองมันจะมาเป็นยไงหลายอย่างหนึ่งจะเป็นโชคดีทั้งห้องถ้าจะทพระสงฆ์ก็ไม่มีผ่าหนึ่งห้องก็มีผ่าติดตัวเนี่ยแล้วก็เสียขลาเท่าไหร่ผมได้จีบผ่าออกไปเทิงหนึ่งผ่าเงินบอกขั้น ปว่างไว้ถาเป็นเห็นบยนี่เจ้ของเป็นเห็นจะาเป็นของบางสกุลกับบางเอาตาบางสกุลก็เป็นนี่ทายไม่ไม่ออกเม็นเป็นนี่ผ่ารูปร่างกายที่เป็นล้วเหลาสวยงามผ่าเอวนผ่าเข่าผ่ามือถ้าเป็นผ่าที่ยังสวยยังงามถึงจะเตาล้วบางทีไล่ทีเดีดีๆกันเห็นเลยเลื่อมใส ขาสิเก็บไวก็เลยจะให้ท่านอีกหรอกเล่าให้ท่านอีสันอีนั่นนี่ผาตาอีนั่นเนี่ยท่านมากความมือถี่ได้สำรับเป็นล่าถี่เป็นกายเราเอามาเสียดกินคู่กินไข่ได้รับต่างๆไปบังให้เป็นอีกไปบ้างไวอีกเพื่อจะเลยตักเอาแล้วไปเลยต่างซ่อมปาถนะเกิดเมื่อ พบหนาสาดหนาหากยังบ้านถึงภายในผ้ายังบ้านจถึงจีเลสเมื่อได้ถึงตัวก้นทุกอย่างอดอยากขาดแคลนอย่าเผยนี่จ้ะขาดพระเจ้าเกิดได้เกิดได้สาดได้ก็เหนี่กันจ้ะสมบูรณเดี๋ยวลาพระกะละเสมบูรณเดี๋ยวเสมบัติพระสถานเพื่อนจ้ะให้ศีนให้ท่อนขอให้ความปรารถนาสำเร็จ เรามาหาบ้านหาแจ้แล้วก็นะหาอยากหากินไม่หยุดแล้วแม่แล้วแม่เร่อยู่หันแต่ลายปีมาแล้วก็ตายเพราะคนมันเกิดมาตายท่านตายแล้วแล้วไปเกิดสวรรค์นี่แน่มีปราสาทดีมากมีที่ดยูที่อาศัยใหญ่โตต้มบุญเหนือลาบสักกาละต้มบุญเหนือพาเหนือแค่เหนือซิ่งเหนือของต่างๆ ท่านลดบุญจากสวรรค์เนี่ยปีปีแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเป็นลูกของพระตามตำราคางกายแล้วท่านงไรคือว่านั่งอุมาท่านสีนั่งก็หนีลูกหลังเสียงแง่หลายผู้ชายเห็นหลงพอคนง่ข้างล่างใครเห็นก็อยากได้ พออยู่ในถึงเป็น แตกสาวอายุสิบหกปี ท่านก็เลยขอไปทุ่มพรงเจ้าแนดินว่าวัตนานารีคืหนารีแก้วเกิดขึ้นในสกุลของเขาแค่สิแต่พระราชาไปรับเอาเป็นอัคเนสีบางคนข้นจะข้น อื่นพอเป็นข้นสีเสียสีงามมาก สารสาวัดทายาหนึ่งจะแปลงเวลาจานดูอี่เิดจากลักษณะของแนวลีของคุณจะเกิดตาที่แย่หน้าเบิงมันต้องข่วมหรือหน้าเป็นใส่เป็นจอมเป็น อาธรรมให้สีได้ไหมเป็นใส่ออกไปเกิดตาขณะนั่นแท่านในทาวาทาวาแค่ใส่หลายสะพืดไป ดูศึกษาของตัวก่อนจัดแจงแจงอาหาร อย่างดีมีเสียจะรับหล้วท่านกับเป็นท่านกี่ตระกูลดีนีข่าวของโบสอย่างอยากเกินระยะที่ท่านกำลัง รับทานอาหารที่เผาอยู่หันนั่งแล้วแม่จากปราสาทแล้วแม่ จะท่ามเข้าไปยังไ้เห็นด้เห็นจะพอใจงานจะจนใส่คุณยินจันรับตาใส่นั่งไปยืนสั่นเดอนสั่นเพ่งพอเรามน่อท่ามกำลังกินข่าอยู่หนึ่งเอาเข่าเข่าไว้ถูกปากบางคนก็เอาเข่าข้างหัวถูกบางคนก็เอาเข่าข้างหูบางคนเอาข้างดาตากระด้างก็เห็นเขามันง่ายเป็น จะมาใส่หัวปากยัดหีเหัวหัวนี่มันธรรมดาเป็นเพื่อนกันทุกคนนั่งเดินเนี่ยได้เห็นว่านั่นมีปฏิทิดธรรมดาแล้วเลยหายหายได้ ยายข้ามท่ามก็เลยเกิดเลยแฉนเลยเครียดเลยเพิ่มพระข้าเราไปเพิ่มเพิ่มเสียมาเป็นนักข้ามาให้ปีไหนเดี๋ยวเพิ่มเครียดเถอะละเราหน้าลาหน้าลาหายไป บาลานบาล่อยกินข่าวของมันแล้วไปข้างหัวผมมันก็งัดเขาดังเขาหูผมเราเดิมันเป็นตาเดินเราเลยว่าเราเลยเขียดแขนแล้วมาทุ่มพระราชาเราเป็นรัตนานาทีสมควรที่จะว่าเป็นอาคาเมสีของพระองค์นะท่านจาบบังคมทุ่มยางนั่นนะแต่เพื่อนยิงแต่เสื้อแต่ว่าเราไปรับเอาถึงนั้นเรื่อง แบบนี้ก็ใช่จะเป็นยินเวลาเอาเรื่องต้นก็ใช้ไปเลยอำนาจที่เราเป็นหน้าก็ดีท่านอำนาจสองพระราชาไปแบบเทนนาบดีเทนนาบดีมาเห็นก็จะได้เลยเอาไปเป็นเนี่ยของเทนนาบดีไม่แต่แต่ยังไม่ได้เลยเราต้องปลูกอาคาตพระราชาอยู่ขนาดใดวะเหนือได้จเสด็จประพาสเกี่ยวรอบพระนคร นำมานะครับจะรีบยกีรยวเอาพาราซ่าหนึ่งยงหนึ่งพาราซ่าเป็นแบบนักก้อนนั่งใจเหี่ยวใจเสียเลยยืนหน้าตาง่วงขบวนพาราซ่าเห็นเลยจีตโต๊ะข้าวสร้างเห็นได้ยังไงมันธรรมดาได้เป็นเนี่ยเท่าไรยก็ดีเงี่ยหาเด็กหาเล่าเดี๋ยวเงี่ยอีตาอันนี้ให้ได้พอมาหลายสอบหลายนี่เรื่อง อันนสงส์ของการท่านดีไหนคงดีจะได้ผลตอบแทนคือค่านดีคงดีเนี่ยมันจะให้ของเลิศก็เดยผลตอบแทนก็เลิศผลเสียเสียเขาให้ของเสียของตันขันให้ผลเสมอก็ให้ใส่ให้สายถ้าหนึ่งเสมอเสียให้เยอะให้จินให้ใส่ให้สายก็เสมอตัว บดีบเลิศบ่ประเสริฐพิเศษปันไดขันให้อันเขางประเสริฐพิเศษกระเด็นประเสริฐพิเศษตอบแทนมีนั่งจะมีผ่าเพื่อนเหลือเท่านั้นจะรับจ้างสามสียังได้ ท่านที่อยู่ใส่สีแถวแล้วก็ได้ให้ท่านหมดกต่สมควรยังยิ่งในการที่ได้เจริญในสมยังนั้เราก็ได้เป็นเคนที่หลังสวยงามแล้ว จากมนุษย์หน้าธรรมดาเหมือนนางสาวลวมาจากสวรรค์จะได้เห็นกระดิ่งอกที่แจกได้สาสงงามสงเล่าเนี่ยเป็นสมบัติพัฒนาน อยู่แล้วมาเกิดนเป็นตระกูลของข้ามแล้วก็ว่าอดอยากอยากจนข้ามนี้ยก็เป็นร่างของกษัตริย์วันนะกษัตริย์เป็นหนึ่งข้ามเป็นสองแถบ เป็นสามสูตรเป็นสี่เป็นท่าเป็นห้าหรือว่าหนาของียงอินเดียเขาจัดไว้นี่ที่เอามาเกิดเป็นเด็กของท่านจะเป็นร่างตระกูลของกษัตริย์ท่านนับถือเหลี่ยมใสคงค้นเป็นบาดาสถานอยู่ก็พ้กับแม่กับโบว่าอยากอยากเสียไม่ได้เสียหน้าบดี แล้วก็เลยอยากอยากเจ็นไม่ทราบต่อมาเป็นอย่างนั้นตามที่เราปรารถนาเอาไว้ปรารถนาจะตางก็ไม่ได้ทำเอา มันจังได้ทำดีเนี่ยผาตา เป็นมาจากแน่ก็นี่ตัวหน้าเป็นมาท่าสีนั่งจำบ่หลงเรื่องแม่ยาท่าสีเนี่ย คือเดิมแล้ว เราเคยดังสกุลถ่ายเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์องค์นั้นขบวนพระเจ้าพระสงฆ์ที่เสียสาเสียหายอันใดมันไม่ได้ชี่ว่ามันไดิกายว่าเป็นพระอรหันต์คงสียายหน่อยผมมีศีลบริสุทธิ์ต่งใจหมั่นแต่สิ่งละถอนกิเลสตัณหาทำลายความเกียความเสียจากกายจากใจ ถึงละยังไม่ได้ถอนยังไม่ขาดกูจะตั้งใจนั่นเอาชีวิตเขาแล้ว่ายังไรก็จะไปนี่นเป็นปีศาของชีวิตปัญหาปัญหาต่างชาปฏิบัติคือยังนั่นจนกนกาเป็นเหนื่อยน่าบุญได้ว่าตั้งใจีิทำได้ความเสือพระเหมือนมีศีลมีท่านพระบกดิบดีอันนี้สมมันกระตำลงมา ท่านของนี้จะเป็นพระดี อย่างน่อยจะมีศีลบริสุทธิ์ต่างหน้าต่างตาที่สำละราคาปัญหาออกจากใจ อันนี้สงเล่าก็ได้สัตว์หมายถึงผมต้องการเหตุท่านถึงเป็นกายแล้วโอ้ถึงอานิสงส์นั่นก็หลายแต่ท่านถูกท่านดี ทำเสียกับเสียงกับร้ายที่กันเล็กหน่อยๆไปตกนรกเอาเวทีอย่างวลาเรื่องอันิสงส์โบราเรื่องวัตถุเกรตหรือแต่วัตถุอัานแบบนั้นเนี่ยคือจิตใจสวรรค์เนี่ยคือจิตใจในโลกพอผู้จิตใจบุญเส้นท่านนี่นหน่อยให้จะใกล้อ่ะอานิสงส์ในตัวเราหัวฐาน อัน้ทั้งเสียนไปวัตถุทั้งเดือดเสียเดือดบาปว่าหันถ้าไม่ได้เลยนะเป็นบาปเป็นกรรมเลยไปเกิดเป็นเสียเป็นผีนั่นจะมีอีกขึ้นกันเพราะฉะนั้นอย่างเราหนีให้กับนะคือี้ที่ใจหน้าเอาใจของเราเป็นเป็นยินหรือใจของเราเป็นบาปเบิ้งจะได้ไปที่บันผู้อื่นเพิ่นได้ก็เป็นเรื่องของคพินเพิ่นเรื่องก็เป็นเรื่องของคน คือมันจะทุกคนอยากคนลำบากเป็นเหตุเป็นชีวิตเป็นนรกอายชีเป็นอย่างของคนจิตใจของคนมันอยู่ในขันใดขันใดพุ่นใดเบ่งหันการเหตุท่านการรักษาชีวลการเจริญเมตตาภาวนาเราก็เคยได้ยิ้มได้างเคยได้เ่อได้ทำมาเขาต้องเคลื่อนใจของเขาคนหยกความโกรธความหลงยังทัดผมน้าแหนอยู่หรือี่มันใบบางเท่าไหร่ตัวตาพี่เงาหน้า เจ้าของหันจักคมใจหัวจักยกใจจะเป็นคนสลาดเวลามันจิตใจใส่สูงอันนั้นกูก็ได้เฮ็ดอันนี้กูก็ได้ทำนะสิแน่ใจประมาทให้ใจคมยึดคมใจของเจ้าของที่ปัญหามันยั่งอยู่มันยันมีแต่จะความดีมีเกิดเท่านั้น ที่มันดีในเกี่ยวกับเราเรื่องนี้แต่มันเล็กเดินโดยรื่นตัวทำความดีทำนี้ขึ้นขึ้นถต่มันแต่เงามันใส่แมวมันเดือดร้อนเกิดแม่ได้เลยท่านเดินชิ้นท่านเลยโตลงว่าฐานคือบ้านที่เรื่องคนก็พยายามหมดจิตของเราสุดคนอื่นที่เขาไม่เคยขาวัดขอว่าไม่ใช่จำชิ้นภาวนาไม่ใช่ ก็อยากเงินยินเกิดเม่ตายไปเจ้าคนนี้เฮ้ยมันดีก็เขาแต่ใช้ว่าใช้ว่ากันยิ้มใช้ว่าเนี่ยท่านท่านกายสิ่เห็นต่างๆที่ชื่อคิดเงียบใจทของจะฟ้องขึ้นไม่เห็นมันใส่มันเน้งไม่เห็นมันเดือดมันห้ามมันต้องสอนจะฟ้องเองต้องเกลียดจะฟ้องเองถ้าคนกับคนถ้าเงียบกับเงียบ มเหยื่ออะไรก็ไม่ได้งกเหยื่ออะไรก็ไม่ได้จิตใจเห็นไหมเวลาจิตคนคนยกไม่หงเวลาจิตคนยกต่างนาปฏิบัติต่างนาปฏิบัติเดือดใจชีวิตเรื่องจะเหยื่อได้ชีวิตประมาทจะทำเหมือนเพื่อนอย่างมันเห็นมันหูมันคิดไม่ใจทุกข์สบายทันแล้วเออไปเรื่อยๆเนี่ยนะ